أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Je, wenye maradhi nyoyoni mwao wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hatazidhihirisha chuki zao walau nashau la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum na tungelipenda tungelikuonyesha hao na ungeliwatambua kwa alama zao lakini bila ya shaka utawajua kwa namna ya msemo wao na Mwenyezi Mungu anavijua vitendo vyenu wala annakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum na bila shaka tutakujaribuni mpaka tuwadhihirishe wapiganao jihadi katika nyinyi na wanaosubiri. Nasi tutazifanyia mtihani habari zenu. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu rasul وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Kwa hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakapinzana na mtume baada ya kwisha wabainikia uongofu au hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote na yataviangusha vitendo vyao. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wala msiviharibu vitendo vyenu. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu kisha wakafa na hali ni makafiri. Mwenyezi Mungu hatawasamehe makosa yao. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Basi msiregee na kutaka suluhu, maana nyinyi ndiyo mtakaoshinda. Na Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi, wala hatakunyimeni malipo ya vitendo vyenu. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Hakika uhai wa duniani ni mchezo na pumbao. Na mkiamini na mkamcha Mungu, Mwenyezi Mungu atakupeni ujira wenu wala hakutakeni mali yenu. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم Na akikutakeni hayo na kukushikilieni mtafanya ubakhili na atatoa undani wa chuki zenu. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Angalieni, nyinyi mnaitwa mtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu na wapo katika nyinyi wanaofanya ubakhili. na anayefanya ubakhili basi anajifanyia ubakhili mwenyewe na Mwenyezi Mungu si mhitaji na nyinyi ndiyo wahitaji na mkigeuka atawaleta watu wengine badala yenu nao hawatakuwa kama nyinyi Allahu akbar Allahu akbar La Hivyo wanadhani hawa wenye unafiki katika nyoyo zao kwamba Mwenyezi Mungu hatazifichua chuki zao wanazomchukia mtume wake na waumini. Tungelipenda bila shaka tungelikuonyesha hao wanafiki nawe ungeliwajua kwa alama zao na ungeliwajua kwa namna yao wanavyosema na Mwenyezi Mungu anajua ukweli wa vitendo vyenu vyote. Na ninaapa bila shaka tutakujaribuni kama kukufanyieni mtihani mpaka tuwajue mujahidina wanaopigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika nyinyi na wenye kuvumilia wakati wa shida na dhiki na tuzijue habari zenu za utiifu na maasi katika jihadi na penginepo. Hakika waliokufuru na wakazuia njia ya Mwenyezi Mungu na ukenda kinyume na mitume kwa inda na ukaidi baada ya kwisha wadhirikia uongofu hao hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote na yeye atayabatilisha yote walioyatenda. Enyi mlioamini, mtini Mwenyezi Mungu katika aliyokuamrisheni na mtini mtume kwa hayo anayokuitieni, wala msivipoteze vitendo vyenu. Hakika waliokufuru na wakazuia watu wasingie katika Uislamu, kisha wakafa na ni makafiri, basi Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Basi msijifanye wanyonge mbele ya maadui zenu mnapokutana nao wala msiwatake suluhu kwa kuogopa na hali nyinyi ndiyo mko juu na ni wenye kushinda kwa nguvu za imani na Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi kwa nusura yake na wala hatakupunguzieni malipo ya vitendo vyenu hakika uhai wa dunia ni upotovu na udanganyifu na nyinyi mkiamini na mkacha maasi na mkafanya kheri Mwenyezi Mungu atakupeni thawabu ya hayo wala hakutakini mali yenu akikutakeni na akikushikilieni basi nyinyi mtafanya uchoyo na chuki zenu zitaonekana kwa mnavyopenda mali. Hivi mnaitwa mtumie katika njia Mwenyezi Mungu aliyamrisha. Kati yenu wapo wanaofanya ubakhili kutoa na mwenye kufanya ubakhili hamdhuru mtu ile nafsi yake. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye tajiri. Hana haja ya mtu na nyinyi ndiyo mafakiri wenye kumhitaji yeye na mkiacha kumtii Mwenyezi Mungu basi takubadilishieni pahala penu waletu watu wengine tena hao hawatakuwa mfano wenu wa kuacha kumtii